radiyo isanganiro muri benshi murindiranye n'igishika uno mwanya tubashikiriza amakuru muri rurimi rw'ikirundi Urakoze meda ndabaramukije namwe bwe mwese mwahise mwisanganiro amakuru yacu agizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira President jean Baptiste bagaza ntakiriho uwo yahoze arongoye Burundi akaba yari amaze iminsi agwariye mu gihugu cy'ububirigi muri ano makuru turaza kugaruka ku byaranze ubuzima bwiwe nayo mu bo bakoranye ngo ni umubabaro ntangere bakajya batubwira muri ano makuru nyine ingene ngo yari umukuru w'igihugu adasanzwe ngo nta muntu n'umwe yigeze atanga ibibanza byo kubakamwo k'umutanga mu kigo cya paruwase yitiriwe mutima w'ubwitonzi umuyobozi mukuru ajejwe ibyo gutunganya ibisagara akemeza ko aho hantu hanasanzwe hagenewe imicafu iva mu mazu yo muri iyo karitsiye ya mutanga mukanya nido nido ry'ano makuru sangwa muri sanze kuri radiyo isanganiro ndasubiye kubaramutsa ndabaha ikaze muri makuru mu kirundi uwahoze arongoye uburundi jean Baptiste bagaza ah, yitabye imana akaba yari amaze iminsi agwariye mu bubirigi uwo yari asanzwe ubu ari umukenguzi amateka yari yafashe ubutegetsi mu mirongo irindwi na gatandatu afise ipete rya koroneli abumara ko imyaka cumi amezi cumi n'umunsi umwe akugwa na petero buyoya mu mirongo umunani n'indwi ashengeye afise imyaka mirongo irindwi byaranze ubuzima bwiwe tubibaze celestin blaise ndiho ku bwayo mu gihumbi kimwe amajana icyenda mirongo ine na gatandatu yize amashuri mato mato mu rutovu ayisumbuye ayiga kuri koleje ya mutima mweranda bujumbura acahereza mu bubirigi ku ishuri ecole royale de cade ni no kuri iryo shuri nyene yize ko kaminuza aho yaronkeye urupapuro rw'umutsindo rwa lisanse mu by'imibano yahawe n'igisirikare mu gihumbi kimwe amajyana icyenda na mirongo irindwi na rimwe inyuma yaho yaciye ataha mu burundi mu gisirikare acashingwa amabanga atandukanye ukwezi kw'icenda mu mirongo irindwi na rimwe yari muri kompanyi komando mu nyuma ashigwa mu biro bikuru bya gisirikare aho yabaye icyo bita s mu gihumbi koma amajana na mirongo irindwi na kabiri igenekerezo ya mirongo ibiri na gatatu ukwezi kw'indwi yabaye icegera c'ubutwara ibiro bikuru vya gisirikare kuwa mbere mu nyonyo igihumbi koma amajana icyenda na mirongo irindwi na gatandatu umugwi bise inama nkuru yo kwiganzura conseil supreme revolutionnaire mu gifaransa uwo mugwi wakombowe wari arongoye igihugu kapiteni michel micombero umunyarutovu nyene ibururi yari arongoye uburundi imyaka cumi abari bagize iyo nama nibo batoye yohani batista bagaza ngo arongore igihugu inyuma y'imyaka cumi amezi icumi n'umunsi umwe ni ukuvuga gushika itariki ya gatatu kwezi kw'icenda mu gihumbi kimwe amajana icenda na mirongo umunani n'indwi Koloneli Yohani Batista Bagaza yakombowe na Majoro Petero Buyoya nawe nyene wo mu Rutovu ibururi arongoye komite ngarukiragihugu gihugu ico gihe Bagaza yari mu nama y'ibihugu bivuga ururimi rw'igifaransa ikebeke muri Canada inyuma yaho Perezida Bagaza yaciye aba mu buhungiro mu Buganda no muri Libya akaba yagarutse mu Burundi mu gihumbi kamwe amajana gatatu Melchior Ndada yatsinze amatora mu vya mu vya politike Perezida Bagaza yarashinze yongera arongora umugambi w'imbogora Burundi Parena ahagana ku ntwaro y'uwo yashengeye perezida abagaza harabaye iterambere nk'amabarabara y'ikaburimbo inyubako zitandukanye umuyaga nkuba uburimye n'ubworozi n'ibindi yohani batista bagaza yari umukenguza amateka akaba asize abana bane babigeme urakoze celestin blaise ndiyo ku bwayo yahoze arongoye uburundi rero jean Baptiste bagaza azwi mu migambi itari mike y'iterambere bimwe mu byo yaranguye mu bijyanye n'iryo terambere reka tubibaze marie ange nzeyimana imwe mu migambi y'iterambere uyahoze arongoye Burundi yashitse ko nk'uko abishikiriza ni nko gushinga imigambi y'ama RCD mu bijanye n'uburimyi n'ubworozi Jean Baptiste Bagaza aravuga ico iyo migambi yafashije ayo masosiyete bayita ama RCD Societe Regionale de Développement yagira vyinshi cyane cyane agriculture yagira ivy'uburimyi ikagira ivy'amabarabara y'imigenderanire ikagira ivy'amazi igaca ikagazura n'imyunga yagira byose wahoze arongoye Burundi Jean Baptiste Bagaza kandi yarakuye iminsi mikuru imwe imwe yatuma ngo barundi basesagura amatungo yabo ikindi ngo nuko yagombye kugabanya ububasha ekleziya katolika yari ifise mu gutwara igihugu ariko ngo nta matati yari ifitaniye e, leta yari ifitaniye na ekleziya katolika nta matati yariho hariho umwumvikano muke ntitwize turwana mugo ntitwumvikanye ingene uburundi bwa none butwagwa ikibanza cyabo aho cyoja ikibanza cya leta aho cyoja ntawe kwibagira kandi amabarabara y'amakaburimbo atari make yubakishije hano mu gihugu ayo majwi rero y'uwahoze arongoye uburundi jean Baptiste bagaze yashengeye uno munsi twayakuye mu kiganiro kiri mu bya nyuma yahoze arongoye uburundi jean Baptiste bagaza yashikirije urakoze marie ange nzeyimana ku bwa sinamenye yahoze yarongoye ubushikiranganji bw'imigambi ya leta ku ntwara ya perezida bagaza ngo n'umubabaro mu bakoranye nawe ngo yari umukuru w'igihugu adasanzwe mu bice byinshi by'igihugu ibintu byamuranze perezida bagaza yabaye umukuru w'igihugu adasanzwe Eh, ubwa mbere yari umukuru w'igihugu yakunda uburundi yagomba ku burundi bw'igihugu kiboneka eh, ntiyavuga ati nta gihugu kiba gito keretse bagitwara aribo bakigize gito mu byo yaranguye yaranguye ibintu byinshi cyane sinoshobora kubivuga ngaha mugabo nagomba kuvuga yuko yari umuntu yateje imbere igihugu ari mu biraba politike ari mu biraba ubutunzi ari mu biraba kubaka ah, amasoko ntanganguvu amabati amabarabara kubaka amashuri kubaka amavuriro kandi hari n'ayandi maporogaramu menshi ushobora kuvuga nka porogaramu ya liberalisation yabaye yagizwe kuri we abantu benshi batakiri bato cyane bayoboka yuko perezida w'abagazaro yakuye ubugererwa mu gihugu iyo urumva ko yari reforme eh, yerekana ngena yabona igihugu ngena yashakaga igihugu kiba hanyuma yaragize ibintu byinshi bindi mu biraba eh, ubutungane mu biraba kubaka indwara yo hagati mu gihugu ikora ikorera abanyagihugu eh, yagize ibindi bintu bitari bike umuntu yovuga nk'ibiraba ubutunzi mwese murazi yuko ari rwegura eh, ari we yubakishije kandi na ruzizi burya uburundi bwarimo twari mu bihugu bindi bibiri n'uburundi bugira gatatu mu kuyubakisha by'amabarabara sinobivuga ko murazi yuko amabarabara ari mu gihugu menshi sinovuga yose mugabo menshi niwe yasize niwe yayubakishije ahanoshika no ku ku mashuri n'ibitaro ibitaro ngaho bujumbura twese turabona buwakare zabayeho kuri we prince kuri we yarabaye nini gusunzyaho eh, hanyuma amahoteli ibintu birabaye infrastructure byinshi byabayeho kuri we eh, kubera ishaka ryiwe kubera mu by'ukuri ko yagomba ku gihugu n'abakibamwo batera imbere kitigeze gitanga ibibanza byo kubaka kubakamwa amazu mu kigo ca paroisse yitiriwe mutima w'ubwitonzi kumutanga nga mu gisagara ca Bujumbura ambasaderi Hamis Ntangibingura abivuze inyuma y'imyidogo y'abarongoye ishure nshingiro na paroisse mutima y'ubwitonzi aho bavuga ko babona imyiteguro y'abantu batazi bashaka kubaka muri ico kigo agashikiriza ko atamuntu numwe bazi yoba yarasavye ivyo bibanza nanone hamwe hoho ngo hagenewe imicafu iva mu mazu y'iyo quartier amisi ntanga ibingura ku telefone na Leonce bitariho sivyo ntawe twahaye impapuro bajya hanze kandi si ukuvuga yuko hamwe ari ahaparuwasi hamwe nuko ni ahantu habi haciye imiringoti y'ubucafu bwose bwo muri rya karitsiye hanyuma harya handi naho ni ahantu hegereye ishuri n'ahandi si ukuvuga yuko aho bari ahantu ha paruwasi cyangwa haba ahandi hajya n'aha leta hose mugabo aha leta harasabwa kandi iyo usabye bishobotse baraguha birashobotse bakakubwira ati aha ntibishoboka bakakondera ahandi mwebwe hamwe mwoja mubona baduza amazu murabahagarika mubatera akamakara kenshi na kenshi turabahagarika mugo iyo uhagarika umuntu utazi ni hamwe utanga ikete bakayirabira rirari cyangwa ukabura uriha kenshi na kenshi twebwe abo dushobora gufata ni nk'uje gusaba impapuro ndangatongo niho rero tumubaza ubwene igitongo yarironse n'ubwene byagenze ko bo bishiramo ishaka kugira iryo tegeko ryubahirizwe hariho itegeko ryerekana neza kugene ahantu ku nzuzi hubakwa aza kubahirizwa imetero mirongo ibiri na zitanu kuva ku ruzi ku nkombe ku nkombe y'uruzi gushika aho hantu hagiye kubakwa kuri tanganika hubahirizwa imetero ijana na mirongo itanu nivyo twari abantu benshi bagiye barihagira nko kuri tanganika abantu benshi baraje barafata umusenyi barasukaho baragira plaje bageraho ububare rero twaragiye turasemerera n'abari baronse amakonformite barayanira yarasubirwamwo umugabo babananje bakora ibintu nk'ibyo iyo twosaba mwebwe bamenyesha amakuru kunze murasemera murufashe urwego rwa urbanisme na serivisi ya ya security vrai d'office yo kumwebuza abantu ku intervene mugabo dukorana n'abajeje intwaro nk'abashefu do quartier n'abamusantere nawe ntibadufashe kandi nivyo bajejwe amategeko hariho kandi yarahana ibintu nyinshi. mu makuru ajyanye naho abarimyi basabwa gushingura neza umwimbu baba baronse kugira ngo bawurindi ifira kuko ngo ifise ingaruka mbi ku magara y'abantu ibyo biriko bivugirwa mu ruganda rw'abashakashatsi b'ikigo izabu ku bwa celestin yongera umushakashatsi wa izabu ngo iyo fira ifata ahanini bitegwa by'intete nk'ibiyoba n'ibigori ibyo nabyo ngo bigatuma uwo mugero ushobora kurandagata ibitungwa cyangwa abantu bagapfa placide niyo mwungere ari muri urwo ruganda nk'uko bivugwa n'uwo mushakashatsi Celestin yongere w'ikigo izabu iryo sira rifata ahanini ibitebwa by'intete ngo ibisanzwe kwigaragaza akaba ari ibigori be n'ibiyoba nk'uko abandanya abivuga akavuga ko iryo sira rishobora kuvamwo umugera witwa mu gifaransa flasoptine akavuga ko uwo mubwira ufite ingaruka zihambaye haba ari ku buzima bw'umuntu eka n'ubwo ibitungwa byihereje ibyo bitungwa biba birimo ibyo fira rifite uwo mugera nk'uko abandanya abivuga ngo abantu bihereje ibyo bifungurwa birimo uwo mugera bashobora kurwara indwara y'igituntu kansera igabanuka ry'abasoda bakingira umubiri bigatuma abantu baguma bagwaragurika eka no kuzingama ku bana bakiri batoya kandi bakimburira ku gihe eka no kureka kubika umwimbu wabo ahantu hakanye tubamenyeshe ko ubwo ruganda rwitabwe n'abaserukiye ubushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi abarongoye imigambi itandukanye iri kirangurirwa mu gihugu abajejwe amagara y'abantu abadandaza mu ntumbero yo kugira ngo barandurane n'imizi uwo mugera uva mu byimburwa bifite ifira kuri King's Conference Santa Placide Niyomwungere ku bya Hadisanganiro yahoze arongoye ubushikiranganje bw'imigambi ya leta ku ntwaro ya perezida bagaza ngo ni umubabaro mu bakoranye nawe kuko ngo yari umukuru w'igihugu adasanzwe mu bice byinshi by'igihugu nayo umuyobozi mukuru ajejwe ibyo gutunganya ibisagara arahakana ko igisata arongoye kitigeze gitanga ibibanza byo kubakamwe amazu mu kigo cya paruwasi yitiriwe mutima w'ubwitonzi k'umutangane hano mu gisagara cya bujumbura